Thunos kai DELPHIS Thunos dio komenos hupo delfinos kai pollo eto e roisdo e feromenos e peide katalambanes emelen elasen hupo sfodras hormes ek brastheis eis tina e iona hupo detes autes foras e launomenos kai ho delphis autoe sun exo oste, cae ho thynus hos etheasato epistrafeis auton lipothumunta efe, al emoige uceti luperos ho thanatos, horo gar cae ton aition moi thanatu genomenon synaposneis conta ho logos de loi hoti raidion ferusi tas symphoras hoi anthropoi hotan idosi kai tous tuuton gegonotas dustu juntas